auscultu cae ripetu. Porzio octec hoc. Iam passis monato, post vintra solstizo. Matene la suno aperas pli frue. Vespere mi giuas sun helon pli longe. La sun radiado varmigas la domon. Last nocte mi dormis signife pli bone. Ni vespere musican programon. Gastei musicantoi presentis folkloron cae mondan musicon cun cantoi cae danzoi. Mi multe cerbumis pri mia laboro ne pri la en havo, sed pri la tecnico. Gi taure shangigias, cai tio tre genas. Sed mine bezonas technicain novigoin. La heim computiloi jam estas malnovai, sed ili ancora tre bone funccias mi tutte ne shatas accetti nun novan. Por havi ancora nur pli da balasto. Ne estas facile el teni malvarmon. Dum plurai semainoi, cun neggio cae frosto, mi vere tre shatas la vintran pesaggion sed nun mi resignas pri longai promenoi. En heima etoso mi audas musicon, prefere classican, agrablan cae varman. Mi sidas comforte en mia fotelo, cae vercas versajoin por via plesuro nun estas la tempo por iom riposi. La menso besonas internan tranquilon. Dum tempa solezzo, tre taugas por tio. Neniu min genas dum tiu riposo. Ocasas discutoi prinia armeo de viga servado nun dauru pli longe. La situatio postulas reformoin. Europo nun spertas tre granda indefioin. Matene mi legas en mia gazetto. Mi shatas ancora o presita in novajoin mi legas la textoin lau mia bon trovo. Mi estas libera en mia electo. Mi povas mem stare comenzi la tagon. La cerbo ancora ne estas chargita. Mi devas plenigi nun mian stomacon per pezzo da pano cae glasso da succo. Si tutte hazard rencontis collegon. Li devis veturi al nova cliento. Do ili parolis nur quelcaen minutoin. Char mancis la tempo por conversazii. Ci gimnasticumas, prefere matene. Ien tempo passigo agrabla cae sana. Ci havas portio video filmetoin. Ci cusas sur planco, cae movas la gamboin. Mi planas veturi al fado concerto. La fado devenas el Portugalio, au simple dirite el urbo Lisbono. Mi vere chategas la fado cantadon. Hodiau, gin cantas plei ofte virinoi. Mi audos virinon en tiu concerto ni tial veturas al landa cef urbo. La train veturado nur dauros horeton. La cef frenesulo visitis Svislandon. Li tie parolis pri economio, pri exploatado de grundai ricciagioi. Li volas possedi grandegan insulon, sed giai loggiantoi decide resistas. Li ne vidas limoen de sia fortezzo, doienti patraito de cef Frenesulo. Post iom da tempo, li perdos potenzon.